ancau mal amo povas felicigi. Felicia estas nur tiu, kiu gioias cae faras bonon al siai samtempuloi. Tio ne tutte estas giusta, lau mon scala esploro. Lau tio estas felicia tiu, kiu ancau submetigas al siai negativai emozioi. Post pli ol du miliaroi la teso de Aristotelo confirmigis. La greca filosofo cae pensanto, nome en sia Nicomacha etico, supposis che tiui homoi estas plei feliciae, ciui donas liberetson al siai emozioi, je la giusta loco, alla giusta persono. Ciui do tiam gioias, cae chagrinigias, lau ilia humoro che tio vere estas trafa, tion el trovis nun psicologoi el Israelo, Usono cae Suda Coreio en comuna studajo. Esti felice estas pli ol nur senti amusigion cae eviti doloron cae aliain negativain sentoin, diras unu el la autorinoi de Hebrea Universitato Jerusalemo por el trovi ciam homoi estas feliciae, la psicologoi cae iliaige collegoi encetis pli ol du milge studentoin en Brasilo, Usono, Germanio, Ganao, Israelo, Pollando, Cinio cae Singapuro, pri iliai emozioi. Pri concrete, ciuin sentoin ili havas, cae ciuin ili shatus habi, Crome, la scientistoi esploris, ie ciu grado aperis ce la parto prenantoi, signoi por depresia stato, au cium contentae ili estis cun sia vivo. En la resulto montrigis, cio en certa situatio au en certa vivo circunstanzo estas la giusta sento, tio varias de persono al persono, cae estas influata ancao de culturae differenzoi. La cefe respondezza mecanismo de felicio tamen estas la sama en la tuta mondo. Se la desiro pri certa emozio congruas cun la facte travivata sento, ciu emozio povas felicigi, diras la israela psicologino. Mal amo, mal chagreno cae malestimo lautio sub certae circonstanzoi estas same motoroi de felicio kiel empatio, amo, fido, passio, entusiasmo cae contentezzo, diras la studaggio. Virino, qui usatas forlassi sian edzon, char li malbone tractas shin, eble desiras che si malpli amulin, clarigas la psicologino principe bona sento, cion oni ne shatas havi, lautio ne sufficias por felicigi. Tamen tiui, ciui desiris senti chagrenon cae mal amon, estis mal primulto. Ili amplexis en la esploro circau dec procentoin. Pluai dec procentoi desiris havi mal pli da bonai sentoi, ciel amo au empatio compreneble plei multai homoi volas senti bonon, exemple amon cae gioion, diras la stiencistino in Jerusalemo. Ien ca ien tio tamen ne estas tauga sento. Precipe en la occidenta mondo, ni attendas tro de niai sentoi. Ec se ni bon fartas, ni volas ancora havi pli da bon farto, cae tio ne felicigas.